En die woord van die Heere het tot mij gekomen en gesê, Mense kind, rig jou aangezicht teen die kinders van Ammon, en profiteer teen hulle. En sê aan die kinders van Ammon, hoor die woord van die Heere Heere. So spreek die Heere Heere, omdat jy ha, ha, geroep het oor my heiligdom, omdat dit onheilig is, en oor die land van Israël, omdat dit verwoes is, en oor die huis van Jeda, omdat hulle in ballingskap gegaan het, daarom, Kijk, Ek gee jou oor aan die kinders van die ooste as een besitting, dat hulle hul laars in jou opslaan en hul wonings in jou maak, hulle sal jou vruchte eet, en hulle sal jou melk drink. En ek sal Rabba een weiveld maak vir kamele en die kinders van Amon een leeplek vir kleinvee, en julle sal weet dat ek die Heere is. Want so sê die Heere, Heere, omdat jy in die hand geklap en met die voet gestamp het en blij was met volle verachting in die ziel oor die land van Israël, daarom, kijk, Ik strek mijn hand in jou uit en gee jou als buit vir die nasies, en ik zal jou uitreer uit die volken en jou uit die landen verdelg, ik zal jou vernietig, en je zal weten dat ik de Heere is. So spreek die Heere Heere, omdat Moab in zijn her sê, kyk, die huis van Jeda is soos al die nasies, daarom, kyk, ik maak die bergane van Moab oop, dat dit zonder stede is, zonder sy stede in sy hele gebied, die sieraad van die land, betree, Semot, Ga, Elmion en tot Kiriat hem toe, aan die kinders van die ooste sal ek dit, saam met die kinders van Ammon, as besitting gee, zodat so die kinders van Ammon niet meer genoemd zal worden onder die nasies nie. Ek sal ook een Moab strafgerichte voltrek, en hulle sal weet dat ik die Heere is. So sê die Heere Heere, omdat Edom wraakzichtig gehandel het teen die huis van Juda en om baie skuldig gemaakt het en om op hulle gewreek het, daarom, so sê die Heere Heere, ek sal my hand uitstrek teen Edom en daaruit mens en dier uitree, en ek sal dit een pijl maak van Teman af, en tot by die dan sal hulle dier die zwaard val. En ek sal my wraak op Edom in die hand van my volk Israël gee, en hulle sal met Edom handel volgens my doorn en my grommigheid, so sal hulle dan my wraak gevaar word, spreek die Heere Heere. So sê die Heere Heere, omdat die Filisteine wraakzuchtig gehandel het en hulle erg gewreek het met verachting in die ziel, om te verwoes met eeuwige vijandskap. Daarom, so sê die Heere Heere, kyk, ek strek my hand uit in die Filisteine en zal die kreteers uitreden in die oorblijfsel van die sekes vernietig. En ik zal gedigte wraak aan hulle oefen met grimmige strawe, en hulle sal weet dat ik de Heere is als ik my wraak oor hulle breng.